vir die leier van die koor, met snormuziek, het psalm van Asaf, een lied, die mensen van Jeda ken vir God, die mensen van Israël ken om. Jerusalem is Godse woonplek, Sion is die plek waar hij graag wil wees. Daar het hy die vijande sy brandpijle gebreek en ook hulle skulde en zwaarden. Daar het hy die oorlog laat ophou, Sela het sy koning teruggekom nadat hy die vijande oorwin het op die bergen. Jy het alles gevat wat die dapper manne van die vijand gehad het, hulle het gesterf, hulle kon niet veg nie. Toe die God van Jacob gepraat het, kon die soldaten op paarden en oorlogkarre niks doen nie. U, o God, allemaal is bang voor u wanneer u kwaad is, dan kan niemand voor u staan nie. Toe hy die hemel praat en recht doen aan mensen, het die mensen op die aarde bang geword en stil gebleven. Dit was toe God begin het om te oordeel en om al die mensen op die aarde te red wat hulle self nie kan help nie. Sela mense het kwaad geword vir u, maar ook hulle moes u prijs, hulle moes vir u dien, allemaal wat kwaad was vir u, hulle moet vir julle God die Heere die offers bring wat julle beloof het. Die mensen rondom die tempel moet presente bring vir God. Hij is die God vir wie allemaal moet eer. Hij verneder leiers wat hoogmoedig was, die konings van die aarde moet om eer.